Abatesalonike ya mbere esura ya kana. Ekienzi ndo barumunabang nitubatagiriza tubatairo mukama Yesu emirolere yanyu yo mwina yono kushemereza ruwanga bigume byo yongero mu maisho manya sini ko twabegesize nimumanye byo twabegesize twemire no mukama Yesu ruwanga nayenda kamubabata katefu mwerindo busiyane buliomo agumali mukaziwe omuntu wazayo butakatifu nekitinwa aleke kutwalwa bunyama nkabatakansa batamanya ruwanga omuntu atafakara anga kugobeza mu Kristo mutaiwe omukigambeke arua kuba mukama abona bonya bakora batyo mara toka batatira kara ruwangati atwefreka tubabagare akatweta katu babataka tefu Arweke buli muntu ali kwange ebigambo ebyo tali kwanga muntu shana na yanga ruwanga ruwangani wabatunga moyo mutakatifu akugonza bakristo barumna banyu timuli kwetaga muntu kukibandikiraho ruwanga wene narabege sizo kugonzangana mara abakristo barumna banyu bono muri Makedonia yona nimubagonza kyonka barumna banyu nitubatagiriza awo mugenderere kushagaho muyitaniro obulora bw'obucurezi omuntu amanyo mulimogwe mara mukore mirimo nkoko twabaragiye awo nirwo abataka ikirize barabakunira mutakushabiriza mubandi barumunabange nitugonza mu manyamazima bali nyaba afire mutajja mukatani mujunara nkabatagira shubi olwo tuli kuikiriza okwo Yesu yafire akashuba akayimbuka nikwo ruwangali imbura bafire bajwangaine na Yesu eki nitukibagambira nitujulize kigambo kyo mukama okwo ito bakyarura abakyali okuikorwa mukama alija kituli ebembera bafire omukama wene nalirugo muiguru na anganeira kaliango omumalaika mkuru na yeta enzamba ya ruwanga netaga abafire bajwanga ya Kristo nibo balimbuka mbere awo icho bali kuloraba kyaliyo tulibakiranwa nabayimbuka abo mubichi kwa kiro mukama eiguru kito tulitura no mukama ebirobyo arwekyo mumara masanga nebigambe ebyo